Ono o čemu ćemo progovoriti večeras, inšala, imali ste priliku u najavi da vidite, naime, iman i kako je na koji način u savremeno doba da ga sačuvamo i očuvamo kako ne bismo potpali pod utjecaj ovoga ili onoga i na takav način da on oslabi. Moramo znati da danas u takozvanom postkomunističkom periodu mnoge zemlja među njima Bosna i Hercegovina spada u red zemalja u tranziciji, što znači da se nalazimo u jednom među periodu u kojem se odvijaju procesi zamjene elemenata starog socijalističkog sistema ekonomije, politike i cjelokupnog društvenog uređenja sa elementima savremenog sekularističkog sistema društvenog uređenja zasnovanog na onome što se zove demokratija i tržišna ekonomija. Ono što nas interesuje jeste pitanje šta te promjene donose vezano za unutarnji duhovni život bosansko-hercegovačkih muslimana, odnosno kakav je utjecaj ovih procesa na našu vjeru i naše iman, koje su opasnosti i kako se od njih sačuvati. Normalno je da se ove stvari ne mogu prostorno lokalizirati samo na područje na koje mi živimo – jer su u pitanju univerzalni procesi i uticaj, te se oni stoga odnose na situaciju velikog braja muslimana u čitavom svijetu. Prvo što ovdje moramo istaći jeste da nas današnji uslovi vjerskih sloboda ne smiju zavarati i uspavati. Istina je da danas nema više direktnog i neskrivenog ideološkog pritiska na unutarnje biće muslimana i njegovu vjeru, kakav je bio u doba komunizma. Istina je da se danas vjera priznaje kao jedno od legitimnih oblika ljudskog uvjerenja i da se može slobodno i nesmetano javno ispoljavati, da se može znatno slobodnije o islamu i učiti i pisati. To je istina i oko toga ako Allah dadne ne bi trebalo da bude većih problema ni u budućnosti, barem ako zapadni svjetski moćnici ostanu dosljedni sebi i svoju ideologiju u kojoj su takozvana ljudska prava jedna od najvećih svetinja, a vjera i sloboda vjerskog uvjerenja svakako spadaju u osnovna ljudska prava. Međutim, mi ne smijemo biti zavarani, jer je uspostavljanjem sekularno-tržišnog društvenog uređenja samo bivši komunistički model – ideološkog pritiska na unutarnje biće muslimana, zamljenjen novim modelom pritiska, pritiska materializma i sekularizma, koji istina nije otvoren kao prethodni, ali je zbog toga kudi kamo opasniji. Osnovna karakteristika savremenog društva i njegov takozvani pokretački duh jeste stalna težnja za materijalnim rastom koja nikad ne prestaje ideolozi modernog vremena ističu da kad jedna društvena zajednica izgubi tu stalnu težnju za uvijek novim rastom i razvojem, ona ide ka vlasti toj propasti. Znači, živ si dok stalno težiš višem i boljem, a kad prestane ta težnja, onda si tako reći mrtav i vrijeme te gazi. Istina, ovaj princip je u osnovi valjan ako se pravilno usmjeri ka upotpunjavanju, čovjekovog islamskog života u tom smislu stalnog poboljšanja dina i imana. Ali je problem u tome što se u savremenim zapadnim društvima ovaj princip jedino i isključivo usmjerava ka materijalnom rastu i razvoju. Tako oni razmišljaju, a u tome ih učvršćuje i Darwinova teorija evolucije po kojoj opstaju samo oni najjači i najsposobniji, da u stalnoj borbi za opstanak oni slabiji i tako reč bezvrijedniji članovi životinskih vrsta bivaju uništeni, dok se od onih kvalitetnih primjeraka postepeno razvijaju nove vrste putem stalnog prilagođavanja okolini. Na neki način se ovakvo razmišljanje prenosi na društveni nivo i kaže se da tržišna utakmica preduzeća i pojedinaca tjera njezine učesnike da se stalno razvijaju i unapređuju čime i čitavo društvo ide naprijed. Posljedica ovakvog stava i razmišljanja jeste stalna i bjesomučna trka za što veći dio plijena. To što zapadni propovjedna, propovjednici religije, snage i moći to kozmetički uljepšavaju i nazivaju tržišnom utakmicom ili takmičenjem između subjekata, koji tim putem vode čitavu zajednicu naprijed i tako dalje, ne može sakriti očiglednu činjenicu da je u pitanju borba u kojoj se prije svega jedino gleda na svoj lični interes, a na štetu interesa drugi. Kako reče jedan poznati islamski pisac, filozofska zamisa o svijeta tada je džungla u kojoj se bore kanđa i očnjak. U takvom okruženju osnovni kvalitet koji se traži od jednog poslovnog čoveka jeste njegova sposobnost da u toj borbi zgrne što veću gomilu novca za sebe, odnosno za svog poslodavca. Položaj i ugled jednog privrednika ili komercijaliste mjeri se gomilom novca koju je sposoban da sakupi. U ovome se krije smrtna opasnost za moral, a samim time i za din i iman jednog savremenog poslovnog čoveka koji teže da bude iskren musliman, mu'min. To je zato što se u ovakvim uslovima vrlo brzo kao jedini cilj i mjera vrijednosti uzima novac, a u njegovom sticanju vrlo brzo se uspostavlja moto da cilj opravdava sredstva. Ako neko pomisli da je ovaj stav pretjeran, neka samo zamisli situaciju kad se neke kompanije bore za neki posao u kojem se vrte milioni dolara. Neka zamisli kakve se sve tu igre ispod stola igraju i šta se sve čini, kakvi se sve udarci udaraju i spletke prave samo da bi se ostvario cilj. U ovakvim okolnostima privrednik, vjernik, vjernik, nalazi se u procijepu između stvarnosti koja ga okružuje i tjera ga da se pretvori u robota koji se stalno usavršava u vještini preciznog i efikasnog, jasno i bezosjećajnog sakupljanja novca za sebe ili svog poslodavca, što podrazumijeva sebičnost sa jedne strane i islama koji ga upućuje da se usavršava u činjenju dobrih dijela, što podrazumijeva nesebičnost sa druge strane. Pokušajte zamislite reakciju jednog modernog menadžera kad bi mu se u lice rekla Allahova istina da je najbolja financijska investicija koja donosi čistu dobit od minimalno 70.000 posto, to jeste 700 puta trošenje novca na Allahovom putu. Mi vjernici dobro znamo za tu istinu, jer je Kur'anom časnim potvrđeno da je trošenje imetka na Allahom Đelešanu u putu, poput slučaja kad se posije samo jedno zrno, a od njega nikne sedam klasova, svaki sa stotinu zrna, a kome hoće, Allah će dati više od toga. Potvrdu nalazimo u Kur'anskom ajetu sura El-Bakare 261. Oni koji imanja svoja troše na Allahu putu, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna, a Allah će onome kome hoće dati i više, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Što znači da imamo čistu istinu o tome koje su najbolje investicije, ali ovakvo finansijsko poslovanje podrazumijeva vjeru i strpljivost da se sačeka hiret na komen se uglavnom kupe plodovi ovakvog investiranja. Međutim, savremeni dunjalučki financijeri i privrednici gledaju samo da zgrnu novac na dunjalku i uglavnom ovakvo razmišljanje smatraju šarlatanstvom ili čak ludošću. Čini se da ovo može najbolje ilustrovati procijep u kojem se danas nalazi privrednik koji hoće da bude iskren u vjeri, da bude mu'min, jer je on u borbi između sebičnosti i bezosjećajnosti na koju ga tjera poslodavac i savremeni poslovni ambijent i nesebičnosti i dobročinstva čemu ga poziva Allah subhanahu wa ta'ala. Ova drama postaje još složenija kad se u to uključi njegova briga za obskrbu svoje porodice. U ovakvom ambijentu javljaju se mnoge opasnosti po i iman muslimana privrednika, bilo da je on u ulozi poslodavca, ako je u pitanju znači njegova privatna poduzeč, poduzetnička aktivnost, bilo da je on u ulozi onoga koji je uposlenik u dotičnoj firmi. Te opasnosti možemo uslovno kategorisati u sljedeće kategorije. Opasnosti vezane za haram posao i zaradu opasnosti vezane za narušavanje ravnoteže između ibadeta i rada, opasnosti vezane za čovjekov protest protiv Allahove volje i Allahovog reda na zemlji. Svakom muslimanu je poznato da je zabranjeno obavljanje svih onih poslova koji su vezani za proizvodnju, promet i distribuciju haram proizvoda – U kategoriju haram proizvoda spadaju alkoholna pića, opojne droge i narkotici, svinsko meso i masnoća, kao i sve prerađevine od toga. Svi mediji pornografskog sadržaja, odnosno jednom riječu u tu kategoriju spadaju svi oni proizvodi i usluge koji na bilo koji način služe u stvari koje je Allah zabranio ili potpomažu obavljanje haram poslova. Ove stvari su svim muslimanima jasne i ne treba govoriti pojedinačno o njima. Danas ćemo samo navesti nekoliko slikovitih primjera. Rećemo u Sarajevu gotovo da se ne mogu ni na prste jedne ruke izbrojate samo posluge i granapi u kojima se ne prodaju alkoholna pića. Vlasnici mnogih ovih radnji su bošnjaci i nose muslimanska imena – ali je iskušenje zarade koju oni ostvaruju na prometu alkoholnih pića toliko veliko da tu gotovo svi padaju. Izuzetak su halal mesnice i marketi koji su prateći objekti uz njih. Međutim, pošto većina ovih ljudi koji drži te prodavnice nisu vjernici, praktičari, to nam je i jasno ovakvo stanje i zbog toga se više na ovome ne treba ne zadržavati, nego ćemo pokušati upozoriti na neke opasnosti o kojima, nažalost, kod nas, niti vjernici, praktičari, izgleda ne vode mnogo računa. Mi znamo da je prodaja tekstila i odjeće halal, ali da li je vjerniku dopušteno prodavati mini suknje za žene ili helanke i tome slično? Mi znamo da je prodaja gotovih jela, fast food, brza hrana, sačinjenih od dozvoljene hrane halal, ali da li je valjano da vjernik – hrani mnoge bošnjake za vrijeme ramazanskih dana, a da ih barem ne pokuša upozoriti. Pa zar će Čevabđinica, Burekđinica, Slasečarna i slično propasti ako bude zatvorena za vrijeme posta ili zar se barem ne može istaći neka vidljiva poruka o tome da je za ljude bolje postiti za vrijeme Ramazana. Zar musliman, vjernik koji ima svoje novine, može i smije dopustiti da u njegovim novinama izlaze horoskopi i predskazanja budućnosti koje kakvih vidovnjaka i gatara ili da se objavljuju slike minimalno izazovno obučenih djevojaka i slično. Ovakvi primjera, nažalost, može se još navesti. Pitamo se šta je uzrok ovome. Osnovni uzrok jeste u tome što je moderni biznis zasnovan na prodaj užitka i zadovoljenja različitim vrstama ljudskih strasti, jer se dobro prodaje samo ono što je ljudima slatko i što većina ljudi želi da posjeduje. Pošto su danas većina ljudi nevjernici, to je jasno da oni ne želi da ograničavaju svoje strasti i prohtjeve i zbog toga haram proizvodi imaju toliku potražnju upravo u ovome je drama kušnje za vjernika koji hoće da se bavi modernim biznisom. Zarada na haramu je prilično velika, a uz to se i mnogi boje da će izgubiti mušterije ako u njihove radnji ne bude prodavano alkoholno piće ili ako u njihovim novinama ne bude pikantnih informacija o događanjima iz života raznih, tako reći zvijezda sa muzičke, filmske i sportske scene. S druge strane, opet vjernika je malo i ne može se zaraditi samo na prodavanju njima. Sve su to šetanska šaputavanja koja se javljaju kod ljudi koji se žele baviti trgovinom i iskušenja ove vrste zaista nisu ni malo bezazlena. Druga velika opasnost leži u veoma izraženoj zastupljenosti kamate u modernom ekonomskom sistemu. Finansijski sistem je osnova svakom modernom ekonomskom sistemu. Financije su krvotok svake moderne ekonomije, a one su danas pod uticajem zapadne ekonomske misli potpuno zasnovane na kamatama. I nerealno je očekivati da se može voditi ozbiljan biznis, a da se barem ponekad ne dođe u situaciju neophodnosti uzimanja bankarskog kredita. Zbog ovoga je muslimanu koji se bavi privređivanjem izuzetno teško. U današnjim uslovima možda čak i nemoguće, izbjeći situaciju da mora plaćati kamatu svome povjeriocu. Međutim, ako je ovo teško izbjeći, nije teško izbjeći naplatu kamata svojim dužnicima. Ukoliko musliman privrednik ne može u sebi naći toliko snage da se odrekne zateznih kamata na sva potraživanja, neka veoma ozbiljno prispita svoju vjeru i razmisli o tome šta i kako radi. Čini se veoma korisnim podsjetiti na vjerodostojan hadis koji se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kome se navodi da postoje 73 različite vrste kamata a da je uzimanje najslabije od njih ravno bludničenju sa sobstvenom majkom. Ovaj hadis prenosi nam Abdullah ibn Mas'ud, a bilježe ga ibn Mađe i Hakim. Također u kuranskim ajetima Sura el-Bakare 278-279 poslušajte šta stoji. O vjernici, bojte se Allaha i i od ostataka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Ako to ne učinite, eto vam neka znate rata od Allaha i poslanika njegova, a ako se pokajete ostaće vam glavnica i metaka vaši, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. Iz svega navedenog vidi se kolike su opasnosti koje prijete od kamate i koliki su važnost i značaj dizajniranja, promocije i razvijanja islamskog beskamatnog sistema finansiranja u modernom društvu. Kao zaključak možemo preporučiti svim muslimanima koji se bave privatnim biznisom da izvrše vrlo ozbiljnu analizu tržišta i svoje poslovanje vrlo pažljivo i precizno ograniče samo na one aktivnosti koje su sasvim i sigurno halal. Druga je preporuka da se strategija finansiranja zasnuje na samofinansiranju i da se krediti uzimaju samo kada možemo uzeti bez kamate ako je ikako moguće a govorit ćemo drugom prilikom o situaciji kada dio uleme dozvoljava da se uzima i na drugačiji način osnova Allahovog stvaranja i uređivanja svih stvari jeste red red u svim sistemima podrazumijeva ravnotežu između svih elemenata koje su uključene u taj sistem. Što znači da čitav univerzum jeste u ravnoteži i to u ravnoteži koju Allah odredio onako kako on htio. Jasno je da svako odstupanje od te ravnoteže predstavlja nered i vodi ka haosu. Kako postoji ravnoteža u svemu, tako postoji i ravnoteža između ibadeta i rada. Ona je ograničena sa dvije granice, dva ekstrema, koji ne smiju biti prisutni u životu jednog mu'mina. Prvi ekstrem je potpuno odsustvo rada i odnosi se na onoga koji svjesno ne želi nikako da radi i svjesno se potpuno predaje ljenosti i neradu. Ovo se ne odnosi na onoga ko ne može da radi radi bolesti, nemoći ili nekog drugog opravdanog razloga, kao ni na onoga koji je zauzet borbom na Allahovom putu i nema vremena da zarađuje. Tu potvrdu nalazimo u Kur'anskom ajetu 273 sura El Bakare. I to siromasima koji zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji u to nije upućen misli da su zbog skromnosti imućni, poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni proseći nadodijavaju ljudima, a ono što dimetka drugima date, Allah za to sigurno zna. Drugi ekstrem jeste potpuni izostanak ibadeta i odnosi se na čovjeka koji je zaslijepljen gramzivošću i pohlepom potpuno zaboravio na svoga stvoritelja. Prema tome, u cjelokupnim čovjekovim aktivnostima postoji minimum učešća ibadeta, to su propisane obaveze farzovi, kome odgovara maksimum učešća rada, odnosno maksimum učešća ibadeta kome odgovara minimalno učešće rada to jeste obaveza svakog muslimana da traži halal na faku svojim sobstvenim radom. I svaki musliman dužan je da pronađe svoju kombinaciju ibadeta i rada onako kako to njemu odgovara, ali obavezno unutar definisanih granica. Svaki musliman je dužan da obavi od ibadeta ono što je propisano, to su farzovi, i dužan je da svojim radom i trudom traži halal na faku sebi i onima koje obskrblje, a on sam, već prema svojim sklonostima i svojoj prirodi, odlučuje kako će i čime ispuniti ono vrijeme koje mu preostaje nakon što ispuni obje ove obaveze. Međutim, u svemu ovome musliman mora primjenjivati jedno pravilo koje kaže da se rad prilagođava, međutim, u svemu ovome musliman mora primjenjivati jedno pravilo koje kaže da se rad prilagođava zahtjevima vjere, a nikako obrnuto. Jer pravi vjernik je samo onaj koji se trudi. Međutim, u svemu ovome, musliman mora primjenjivati jedno pravilo koje kaže da se rad prilagođava zahtjevima vjere, a nikako suprotno. I pravi je vjernik samo onaj koji se trudi da mu sa vjerom bude sve u redu, a za dunjaluk ono što preostane. Onaj ko razmišlja na suprotan način i trudi se da mu sve sa dunjalukom bude u redu, a za vjeru šta preostane i koji svoju vjeru prilagođava radu, to je sa svojim materialnim interesima, taj sebe zaista dovodi u teška iskušenja i postoji opasnost ne do Allah da propadne. I zaista nije se igrati sa ovim stvarima i svaki musliman mora da posveti maksimalnu pažnju sprovođenju gornjeg pravila u svom životu. Vezano za ovu ravnotežu, u savremenim uslovima privređivanja, ispunjenim brzinom, nestrpljivošću, bezosjećajnošću i pohlepom, javljaju se velike opasnosti po vjeru muslimana, koji aktivno učestvuju u tim razuzdanim tokovima koje možemo prikazati simbolički kao tri stepenice na putu slabljenja u vjeri i propasti. Naš vjernik, poslovni čovjek, mora opet voditi duhovnu borbu i istrajati na njoj čuvajući tri granice, pri čemu svaka granica odgovara jednoj stepenici na tom putu, ako želi sačuvati sebe od džahennema. Prva stepenica na putu slabljenja u vjeri jeste narušavanje ravnoteže između rada, ibadeta i vremena posvećenog porodici. Prva je najčešća posljedica koju donosi neugasiva želja za zaradom i rastom jeste prekomjeran rad svako nastoji da radi što više i što bolje kako bi pretekao svoje konkurente u utakmici i što više zaradio. Zna se raditi po 10, 12 pa i više sati dnevno. Rad subotom postaje redovna pojava u privatnim firmama, a mnoge rade i nedjeljom. Ovim putem se trajno narušava ravnoteža između rada i badata i porodice – ravnoteža koju je uspostavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i koji nas je učinio ummetan vasata, zajednicom srednjeg puta. Kako nam je Resulullah sallallahu alaihi wa sallame to govorio i svojim primjerom pokazao, mi treba da u našim životima nađemo vremena i za rad kako bismo uzeli našu dunjalučku na faku, ali i za namaze i druge ibadete i što je izuzetno bitno da nađemo vremena da iščitavamo i studiramo Kur'an i drugu islamsku literaturu i da razmišljamo o pročitanom i izvučemo znanje što ga valja u životu primijeniti. Isto tako, trebamo naći vremena i za našu porodicu i djecu, jer u pogledu njih smo zaduženi od strane uzvišenog stvoritelja. Ono što se danas redovno dešava jeste da čovjek mnogo radi, sav se preda poslu, kući se vraća kasno, umoran i opterećen problema s posla u takvom stanju on nije u stanju da porazgovara kako treba sa svojom ženom i djecom. Još ako je supruga u takvoj situaciji, imamo rušenje porodice i djecu prepuštenu elektronskim medijima i ulici na odgajanje. Posljedice ovoga već se jasno vide u praksi mnogih zapadnih zemalja. Naravno da ovakav čovjek više nema ni vremena ni snage, a mnogi ni volje da izučavaju Kur'an i islamsku literaturu. Mnogi koji sebe zovu muslimanima drže Kur'an u kući kao neku relikviju, a vrlo ga rijetko čitaju i još manje razmišljaju o njegovim porukama. Posljedica narušavanja ove ravnoteže u tome što čovjek puni svoje srce radom i dunjalkom, a sve više zaboravlja na ibadet islamsku nauku. Ovo je prva stepenica na putu propasti i onaj ko želi da se bori za svoj iman, ovdje treba da postavi prvu granicu, to jeste prvu borbenu liniju. Ova granica podrazumijeva da se čovjek uporno i bez posustajanja bori da uspostavi i, oču, i očuva uravnotežen plan dnevni i sedmični aktivnosti, tako da mu ostane vremena da iščitava Kur'an i na drugi način traži islamsko znanje i razmišlja, kao i da provodi vrijeme sa svojom ženom i djecom i izvršava svoje dužnosti prema njima. Iskrenost na ovoj granici potvrđuje se time da je čovjek spreman uzeti neki slabije plaćen posao ako im omogućava da zadrži ovu ravnotežu, a ostaviti neki bolje plaćen posao koji mu zbog velikog obima ruši ovu ravnotežu. Ako neko daje prednost karijeri i zaradi na štetu ove ravnoteže bez neke objektivne prisile, to je pouzdan simptom bolesti njegovog duha i slabosti njegovog imana. Druga stepenica na putu propasti jeste neradovno obavljanje ili čak i potpuno izostavljanje pet dnevnih namaza. Pri govoru o prvoj stepenici i granici pretpostavljali smo vjernika koji je mnogo zaposlen i mnogo vremena provodi u kancelariji, ali klanja redovno namaze na poslu. Naredna, to jeste niža stepenica jeste da čovjek počne konstantno davati prednost poslu, tako da pušta da mu vaktovi prolaze, a da ne klanja namaze. Ovde vjernik treba da postavi drugu granicu, to jeste prvi rezervni položaj u svojoj borbi. Ako je zbog vlastite slabosti ili objektivne nemoći prisile, vjernik prisiljen povući se sa prve borbene linije i raditi preko vremeno i mnogo, on ovdje mora zauzeti novi borbeni položaj i boriti se da redovno klanja dnevne namaze u njihovom vremenu, to jeste da klanja za vrijeme radnog vremena. Ovo je jako važno jer treba stalno imati na umu činjenicu da kad nastupi neki namaski vakat, čovjeku je prva i najvažnija dužnost da klanja farz namaze. Ovo potvrđuje poznati hadis gdje se kaže da će prva stvar za koju će se čovjek na sudnjem danu pitati biti namaz, i ako on bude ispravan, ispravna će biti i ostala djela, a ako on ne bude dobar, neće valjati ni druga djela. Hadis bilježi Taberani. I ovo je sasvim dovoljno da se istakne ogromna važnost istrajavanja na borbi na ovoj granici vjernik treba ukoliko je u mogućnosti da iznađe način da se dogovori sa poslodavcem da ga pusti u džamiju ili da se vjernici udruže i traže jednu prostoriju za mesadžid ili ako se i to ne može onda se treba truditi da se klanja u svojoj kancelari ili bilo gdje gdje je to u mogućnosti da učini. Različite su mogućnosti i uglavnom se treba na Allaha osloniti i u njegovu se pomoć uzdati, ali treba ustrati na principu da vakat ne, ne prođe bez namaza. Ako čovjek nije dovoljno jak i ako su uslovi preteški, onda treba pokušati da se klanja samo srcem, to jeste i šaretom. U suri El Bekare u 238. i 239. ajetu imamo potvrdu redovno namaz obavljajte, naročito onaj srednji i pred Allahom ponizno stojite. Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući, a ako budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali. To jeste, ako se ne može normalno klanjati, ne bi trebalo ostavljati namaz za kasnije, već bi ga dobro bilo klanjati u vaktu i šaretom. Na ovo aludiraju Allahove riječi hodeći ili jašući, jer ako klanjamo dok hodamo ili jašemo, to znači da klanjamo samo srcem, bez propisanih pokreta tijela, to jeste klanjamo i šaretom, a kasnije nadoknaditi onako kako je uobičajeno. Treća stepenica na putu propast jeste ubijanje srca zaboravom na Allaha subhanahu wa ta'ala. Naime, u uslovima savremenog tempa rada, poslodavci se jasno ne zadovoljavaju samo time da im neko bude fizički prisutan na poslu. On zaista daje sve od sebe da svoga radnika maksimalno iskoristi, da samu srčiku njegove životne, to jeste fizičke i intelektualne energije, stavi u službu uvećanja vlastitog bogatstva. U tom smislu, oni od svog radnika očekuju maksimalnu koncentraciju i maksimalnu predanost poslu. Za njih je idealan onaj privrednik koji uvijek u svakoj prilici na svakom mjestu razmišlja o svom poslu, kako nešto popraviti i unaprijediti. Vlasnici firmi obično su takvi i oni očekuju od svojih radnika da upravo budu isti. Jasno da se ovdje mora napraviti jedna ograda jer je sigurno da je takav stav o poslu ispravan zbog toga što čestit čovjek i radnik mora da se trudi da svoj posao uradi najbolje onako kako zna i umije, to jeste da bi mu plata bila halal. I ono na što se ovdje želi upozoriti jeste tendencija od strane poslodavaca da radnik i u svom slobodnom vremenu bude zaokupljen poslom. Tu obično zaista nema mjerene granice, a pojava mobitela ovu situaciju još više komplicira, jer službenik sa mobitelom više praktično i nema privatnog života ni intime. Idealnog poslovnog čoveka prema zapadnom shvatanju jedan islamski pisac je slikovito nazvao derviš materializma. Vjerovatno je sebi predočio sliku istinskog sufije koji ide ulicom i u sebi uči najljepše riječi La ilaha illallah i sliku derviša materializma koji ide ulicom i uči Marka dolar, Marka dolar. Iako ovo može izgledati duhovitim, zaista je u pitanju čak smrtno ozbiljna stvar, jer je insan biće koje zaboravlja. Imajući stalno pred očima ovaj dunjaluk, čim ljepotama se naslađuje naša duša, skloni smo da lahko i brzo zaboravljamo na Allaha subhanahu wa ta'ala njegove opomene, a ako nam se to desi, mi smo izgubljeni da nas Allah sačuva od toga. Zbog toga je zikrullah to jeste spominjanje i sjećanje na Allaha, najvažnija i najveća stvar između svega. Allah Đelešan u jednom kuranskom ajetu kaže Vole zikru ekber, što u prevodu znači spominjanje Allaha je najveće i najvrednije. Ove riječi često se prevede obavljanje namaza najveća je poslušnost. Međutim, pošto u arapskom tekstu doslovno stoji zikru Allahi, zikru Allahi ekber, treba ga prevesti onako kako smo spomenuli. I ovo je sasvim jasno, jer ljudi koji su po svojoj prirodi skloni zaboravu, moraju se stalno sjećati Allaha kako bi slijedili njegova naređenja. Ovdje je jasna je opasnost koju savremeni materialistički pritisak na duh vjernika nosi sa sobom. Jer ako se vjernik pokori svojoj sredini i potpuno se preda poslu, on tada čini zikr novcu. Naravno da tada od zikru Allaha nema ništa, iako ovako stanje dugo potraje, postoji vrlo realna i velika opasnost da srce potpuno umre i da čovjek postane izgubljen. Na ovoj stepenici se postavlja treća i posljednja granca, to jeste drugi rezervni položaj sa kojeg nema i ne smije biti odstupanja, jer odstupanje sa ove granice značilo bi izlaženje iz vjere. To jeste ako su uslovi su više teški, a vjernik je objektivno prisiljen da radi u takvoj sredini i ne može naći bolju najviše što on može, popustiti sredini jeste da pruža duhovni otpor samo svojim srcem. Drugim riječima, makoliki pritisak bio od strane sredine i poslodavaca, vjernik ne smije dopustiti da se toliko zaokupi poslom i čini zikr poslu i zaradi, pa da zaboravi na Allaha uzvišenog. Ovu situaciju najbolje ilustruju sljedeći ajeti. O vjernice, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine bit će izgubljeni. Sura Al-Munafikun 9. ajet. Jasno je dakle da čak ni dvije za mnoge od ljudi najvažnije dunjaločke stvari, posao, to jeste obskrba za život i djeca, ne smiju biti razlog našeg zaborava na Allaha Đelešanu i prestanka robovanja njemu. Da se zaključiti da je savremeni poslovni ambijent svojevrsna mašina koja nastoji sve sebi pokoriti, a ono što joj se suprostavi samljati. Vjernik koji radi u takvoj sredini, mora biti svjestan ove činjenice, makoliko ona bila sakrivena i kozmetički uljepšana, i ono je mora pružati stalno i bez prestanka duhovni otpor, ako ga ne pruži njegov imanje u kritičnoj opasnosti. Ova borba je po našem shvatanju jedan oblik velikog džihada, kako ga je nazvao Resul sallallahu alihi ve u hadisu koji se prenose da bu zara, a bilježi Ibn Najjar. Ona se sastoji u borbi na tri grance koje smo spomenuli, a ovo se može dovesti po našem mišljenju u vezu sa hadisom u kome Muhammed sallahu alaihi ve selleme kaže da je svako ko vidi zlo dužan da mu se soprostavi rukama a ako ne može rukama onda jezikom a ako ne može ni jezikom onda ga mora srcem prezreti i to je najslabiji nivo imana hadis bilježi Buhari i Muslim Iz ovoga hadisa jasno se vidi da čovjek mora biti aktivan u borbi protiv zla i svega onoga što mu ugrožava njegov din i iman tražeći snagu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jedino se oslanjajući na njega. Ako ne može, drugačije mora se boriti srcem i to je najniži nivo koji odgovara onome što smo nazvali trećom grancom. Ako u sebi nema niti ovoga, po ovome hadithu nema ni imana. I u vezi s tim navodimo i ajet iz sure Nahl broj 106, onoga ko zanijeće Allaha nakon što je u njega vjerovao, osim ako na to bude primoran, a srcem ostane čvrsto uvjeri, čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude milo, stiče srba Allahova i njih čeka patnja velika. Iz ovoga hadisa vidi se da se mora biti aktivan u borbi, a iz ajeta vidi se da je krajnja granica popuštanja u borbi, borba samo srcem koja mora, koja mora ostati aktivan koje mora, pardon, ostati čvrsto u vjeri. I vidi se da se iskrenost na ovoj krajnjoj granici iskazuje u tome što mu'min takav ambijent shvata i osjeća kao tamnicu iz koje se svim silama nastoji osloboditi. Osloboditi je onaj kome se takvo stanje mili i čija duša u tome uživa, taj ima svojstva munafika. Spomenut neke stvari vezane za opasnosti koje su vezane za čovjekov protest protiv Allahove volje i Allahovog reda na zemlji. Posmatrano iz ugla Islama, prirodni čovjek koje vjere, čovjek nije vlasnik svoga života ni svoje sudbine. Oboje i njegov život i njegova sudbina pripadaju stvrtelju svih svjetova koji ga je stvorio Allahu subhanahu wa ta'ala. Radi ovoga samoubistvo predstavlja veliki grijeh koji Allah Đelešanu kažnjava džahennemom. Prema tome, pošto čovjekov život i čovjekova sudbina pripadaju Allahu, a ne njemu, čovjek u istinu nema prava da donosi bilo kakve kritike Allahovi odrbi, niti da iskazuje srđbu zbog toga što se nešto desilo onako kako je Allah odredio. Međutim, da li ovo treba shvatiti u radikalno determinističkom smislu, smislu da čovjek ne može ništa aktivno učiniti u smislu svoje sudbine na zemlji. Sigurno da ne treba i upravo u tekstu koji sam pripremio pokušat ćemo da navedemo ispravno mišljenje o islamskom pogledu na čovjekov rad i sve druge njegove aktivnosti na zemlji kojima nastoji da djeluje u pravcu svoga napretka. Moramo znati da čovjek ima tri stvari koje su mu u jednoj dužnosti koje mora sprovesti i prava koja mu je Allah zagarantovo i koja mu niko ne može oduzeti. Te tri stvari jesu nijet, dova i trud. Prema tome, namjera, odnosno nijet, dova i trud su tri čovjekova prava i tri njegove obaveze u svim njegovim aktivnostima na zemlji. To je ono što je nama dato, a rezultat našeg rada pripada Allahu. Prema tome, bilo koja da naša aktivnost u pitanju naše problematike na Dunjalku jeste prvo da odgovorimo sebi na pitanje zašto ja ovo radim, za čiju ljubav to radim, da li time želim samo da zaradim novac, da li možda želim da time postignem slavu, ugled i čast među ljudima, da se o meni govori kako sam pametan i sposoban, da li možda radim zbog toga da bih osjetio lično zadovoljstvo kada to uspješno završim i da, sam, da sam sebe pohvalim. Sve ovo jeste pogrešan nijet, zato što se čovjek treba truti da svaku, baš svaku svoju valjanu lijepu aktivnost čini jedino u ima Allaha isključivo za njegovu ljubav. Najlakše je reći Bismillah, prije nego započneš neku halal i hajrli aktivnost, ali nakon što to kažemo, treba da duboko i ozbiljno razmišljamo o toj našoj bismili i da čitavo naše biće u tom smislu usmjerimo. Prvo, treba sam sebi reći, ja ovo što radim, želim da radim jedino u ima Allaha, jedino za njegovu ljubav, jer znam da on voli one koji čestito i pošteno rade i uznaju svome zarade svoj imetak i znam da on ne voli ljenčine, neradnike, niti one koji žele da do imetka dođu krađom i prevarom. Mi dobro treba da se pazimo pogrešnog nijeta, jer znamo da Allah vrijednuje djela prema našoj namjeri koju imamo prilikom njehova činjenja i znamo da rad postaje ibadetom samo onda kad se čini u ime Allaha i samo radi njegovog zadovoljstva. Nakon što smo donijeli nijet, izrekli bismilu. Drugo naše pravo i naša dužnost jeste da uputimo dovu našem gospodaru. Jer muslima ne smije sebi dopustiti niti u jednom trenutku da se smatra neovisnim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi se trebamo truditi da što više spominjemo naše gospodare i da mislimo o njemu. Mi smo kao Allahovi robovi dužni da se na njega oslanjamo, da njega molimo da nam pomogne u svim našim lijepim i dopuštenim poslovima, Mi ne treba da se oslanjamo sami na sebe, na našu nauku, na našu snagu i naše sposobnosti, jer to sve pripada samo njemu, a nama je privremeno dato kao blagodat koju koristimo i kao kušnja kojom nas on kuša. Nama je se potreban tevekul, a ne samo pouzdanje. Zbog toga drugi element našeg rada treba biti naša molba njemu da nas nadahne i uputi na konkretni posao, da ga uradimo na najbolji i najlakši način, da nam dadne svoje zadovoljstvo, svoj beričet, svoju pomoć i podršku u rješavanju problema koji pred nas iskrsnu. Ne smije nam biti lijeno ni mrsko da potrošimo nešto vremena na definisanje pravilnog nijeta i za upućivanje iskrene dove, jer mi koji vjerujemo znamo da pravila nijet i iskreno izrečena dova Allahu uzvišeno mogu biti odlučujući faktori koji utiču na konačan rezultat, odnosno od njih u dobroj mjeri ovisi hoće li ili neće biti Allahovog beričeta u tom poslu ili ne. Nakon što smo se potrudili na naš rad iskreno bude u ime Allaha i samo za njegovu ljubav i zadovoljstvo i potom iz dubine svog srca uputili iskrenu dovu da naš rad učini istinskim ibadetom i dadne nam svoju podršku i beričet, preostaje nam da se potrudimo da naš posao uradimo najbolje što možemo, I ovdje ne bi smjelo biti namjernog zabušavanja. Zaista se treba potruditi da se iskreno, savjesno i maksimalno odgovorno obavi dotični posao. Stalno treba sebi u mislima ponavljati ja ovaj posao želim da zaista uradim najbolje kako umijem i mogu i to samo zbog toga da bi Allah bio zadovoljan sa mnom i da bi moja zarada bila potpuno zarađena i na halal način stečena i tako treba da postupa svaki vjernik. Ovim smo mi kao muslimani učinili sve ono što smo trebali učiniti i ostvarili smo svoj cilj bez obzira na to kakav će biti materijalni rezultat našega rada. Upravo na ovome, na rezultatima naših ovosvjetske aktivnosti, diferencira se islamski koncept rada od, od materialističkog koncepta rada. Naime, prema islamskom konceptu primarno se radi radi ostvarenja duhovnog rezultata, to jest Allahovog zadovoljstva radi našeg čestog rada, a materijalni rezultat se javlja kao posljedica, kao Allahov dar kojim nas on daruje na fakom. Musliman je zadovoljan ako je imao nijet, dovu i trud, jer je on time učinio sve što je do njega na putu čestita rada i nada se Allahovom zadovoljstvu zbog takvog njegovog truda. On je time ostvario svoj cilj a u materijalnim rezultatima vidi samo Allahu odredbu, pa čak i kušnju. Ako dobije velik materijalni rezultat, on zna da ga Allah kuša bogatstvom i trudi se da bude zahvalan svome gospodaru, trudi se da očisti svoj metak zekatom i sadakom i kloni se i kloni se oholosti, pa rezultat ne pripisuje sebi i svom geniju, već isključivo Allahove milosti. Ako pak izgubi na tom poslovu zna da ga Allah kuša oskudicom i trudi se da bude zahvalan Allahu Đelešanu i da za njegovu ljubav bude strpljiv. Iskreni musliman ima još jednu specifičnost definisanu u suri Lukmanu 34. ajetu jer on zna, znači čovjek zna, svaki vjernik zna da ne znamo šta ćemo sutra zaraditi i zbog toga ne planira mnogo i ne robuje onome što je isplanirao smatrajući da to mora ostvariti a zapadnjaci su sasvim drugačiji. Prema materialističkom konceptu radi se isključivo radi materialnih rezultata koji se njima žele postići i bez tih rezultata rad je besmislen. Ako se uradi neki posao i na njemu se ništa ne zaradi, to je po njima samo izgubljeno vrijeme. Pošto jedino žele da zarade više i uvijek više, oni kao pomagalo koriste planiranje planiraju veoma precizno i ambiciozno, a ako se desi da se njihovi planovi ne ostvari, to smatraju neuspjehom i često se dešava da se srde zbog toga. Nažalost, čovjek je zaista sklon tome da se žesti i srdi zbog toga što se stvari ne odvijaju onako kako bi on volio. Upravo u ome krije se jedna velika i nemalo bezazlena opasnost. Naime, samo je Allah taj čija se volja uvijek i neizostavno ispunjava čovjek nije Bog i nema pravo da očekuje da se njegovi planovi ostvare onako kako bi on to želio. Te stoga čovjek nema pravo da se ljuti i protestuje što se stvari ne odvijaju baš onako kako bi on to htio. Allah ima ekskluzivno pravo da određuje sve stvari i on je taj koji određuje hoće li se i koliko će se naši planovi stvariti. Prema tome, vezano za pitanje materijalnih rezultata našeg grada, postoje dvije ekstremne situacije, dvije opasnosti koji se čovjek mora maksimalno nastati zaštititi. Prva jeste čovjekova srđba, ljutnja i protest zbog toga što se stvari odvijaju onako kako Allah hoće, a ne onako kako to čovjek hoće. Druga je opasnost i drugi ekstrem razočarenje Allahom odredbom malodušnost iz koje proizilaze gubitak nade i volje za daljim radom. Koliko se puta nama samima desilo da se rasrdimo zbog toga što je baš tog dana pala kiša, a mi se spremili na izlet i pozvali prijatelje. Mi sve dobro isplanirali, danima se unaprijed radovali tom izletu i prijeko nam potrebnom odmoru i radosnić iščekivali svitanje takozvanog dana D, a kad ono oblaci, kiša izlet propade sve planirano koliko samo ljudi u ovakvim situacijama reaguje žučno, ljutito i nervozno, koliko ljudi u ovakvim i sličnim situacijama, a pogotovo onda kad je u pitanju neki biznis promašaj u kome su izgubili veliki novac, se grde, a neki nažalost i psuju sudbinu koja je htjela drugačije nego što su oni planirali. U istinu, tu se krije velika opasnost. Tu opasnost najbolje pokazuje slučaj Blisa, tog Allahovog stvorenja, koji je, kako se kaže, hiljadama godina smjerno robovao svome gospodaru, dospio u njegovu blizinu, družio se sa melekima, a onda nakon svega toga sebi dopustio nezadovoljstvo, srđbu i inat, zbog jedne Allahove odluke koja nije bila po njegovoj volji. Šta više, on je u toj srbi otišao u otvorenu drskost i buntovništvo prema Allahu, bez ikakve želje da se pokaje, i povrati pokornosti i tako sam sebe bacio u prokletstvo i vječnu patnju. Mislimo da ovaj primjer najbolje pokazuje koliko je opasno protestovati zbog toga što se nešto desilo ili nije desilo onako kako bi mi voljeli i kako očekujemo. Svako od nas može naći mnogo primjera ovakvih situacija. Kad čovjek u sebi osjeti poriv, a to je šetansko šaputanje, da se rasrdi i grdi zbog toga što je nešto bilo ili nije bilo onako kako on voli da bude. Tad se treba sjetiti da je ničija druga do Allahova volja bila, da se desi onako kako se desilo i treba se sjetiti hadisi kucija u kome Resul sallahu alaihi wasallam prenosi Allahove riječi čovječe kad hoćeš da grdiš sudbinu dobro pazi ja sam sudbina hadis nam prenosi Ebu Horeire a bilježi ga Ibn Asakir Ibn, Ibn Najjar mislimo da je ovo dovoljno da ukaže na prvu veliku opasnost vezanu za rezultat našeg grada i naša prethodna očekivanja planiranja. Druga opasnost i drugi ekstrem jeste naše razočarenje zbog izostanka željenih rezultata i malodušnost. Često se dešava da izostanak očekivanog rezultata određene ljudske aktivnosti, zatim razna uznemiravanja i problemi na koje čovjek nalazi na putu njezinog obavljanja, dovedu čovjeka u stanje razočarenja, frustracije i malodušnosti, pa on gubi volju i snagu za nastavak te aktivnosti. Ovo je za vjernika nešto čega se on treba maksimalno kloniti to je zbog toga što on zna da su u pitanju Allahova iskušenja i da se od njega očekuje da bude strpljiv i uporan, te da ustraje u obavljanju svih hajirli aktivnosti na Allahu putu sve dok ne dođe Allahova pomoć i olakšanje. On zna da će Allah vjerniku uznemiravanom na njegovom putu sigurno poslati pomoć i olakšanje. Allah odgađa tu pomoć onoliko koliko on hoće, ali su dvije stvari bez ikakve sumnje. Prva da će pomoć stići i druga da će Allah nadoknati najljepšom nagradom sve pretrpljene boli i frustracije. Što, se, što su kušnje veće i duže, to znači da je deređa tog groba veća i da ga očekuje veća nagrada. Prema tome, kad se vjernik koji naporno i ozbiljno radi na Allahovom putu suoči sa tim da mu rezultati uporno i tvrdoglavo izmiču, treba da se sjeti ajeta gdje Allah kaže da su vjernici znali biti toliko iskušavani da bi poslanik i oni koji su ga slijedili znali da poviču Meta Nasrullah kada će više doći ta Allahova pomoć Sura Al-Bakara 214. ajet Treba da se sjeti i Rijeme koja je u trenucima porođajnih muka povikala Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zabora pala Sura Merjem 23. Treba da se sjeti i svi drugi kušnji vjernika koji su Allahu bliži od njega i da nastoji koliko god može više da ne dopusti sebi odustajanje od onoga što je započeo sa iskrenim nijetom na Allahu putu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je jedini snažen i moćan da nam podari da budemo od onih njegovih robova koji su aktivni u borbi na njegovu putu, koji se trude da zaista samo njemu robuju, koji sve svoje nastoje samo njemu podrediti koji samo njegovo zadovoljstvo žele i koji samo u njemu uputu snagu, oslonac i pomoć traže. Molimo ga da nam podari, da mu robujemo onako kako će on biti zadovoljan i da nam oprosti grijehe naše milošću svojom i da nas uvede u džennet. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik, an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa tubu ilaika.